Երիտասարդ կնոջը, որին պիտի ներկայացնենք, հանդիպեցինք Խնդրիստանում իր տան շեմին, մանկահասակ երեխան գրկին։ Նոր դուրս եկած ճտերին փորձում էր տեղափոխել փայտի վառարանի մոտ, քանի որ լույսերը հիմա կանջատ են։ Ներս մտանք։ Ընթարցակ սենյակում մի քանի տեղ ինչ-որ հսկայական արկղեր էին դրված, ծածկված տաք ծածկոցներով։ Առաջին հայացքից չհասկացանք, ինկուբատոր է պահում տանը։ Ծածկել է, որ հովհարային անջատումների ժամանակ ձվերը չսառչեն։ Կնոջ փոքրիկ գյուղական բիզնեսն է։ Նախաձեռնել է, որպեսզի կարողանա կանեցուկ լինել ամուսնուն պահելու բազմանդամ ընտանիքը 4 տարի ավեր օգտագործում մեջտեր դիսմոնում ինձետե մեհենգել ուժե ավելի շտծրա ծախելի հետ լասիմ ամեն վաղտ հունցա դուսկա նայած դուսկալի ժամանակին ինոմա լավ չնեմ ճուն դուսկամ ինոմա դուսակամ լողտի Էդիտա Գրիգորյանն է բազմազավակ ընտանիքի մայր 7 զավակ է մեծացնում ավակ դուստրը 17 տարեկան է կրծեր որդին դեռ 1 տարեկան։ Արդեն ընտանիքում ուսանող էլ ունենք, ասում է։ Դուստրերից մեկը Ստեփանակերտում է, բժշկական քոլեջի ուսանողուհի։ Մնացած երեխաները գյուղում են ապրում։ Ինքը Էդիտան Ստեփանակերտում է մեծացել, սիրել է գյուղական միջավայրը։ Գուցե չէր պատկերացնում, որ ճակատագիրն իրեն կկապի գյուղին, բայց այն, որ մեծ ընտանիք պիտի ունենա, դրա մասին երազում էր միշտ։ Գյուղն էլ իր հրաշքներն ունի, եւ եթե գյուղում ես ապրում, պետք է աշխատասեր լինես, եւ հողը քեզ կվարձատրի ըստ արժան վույն ասում ասում է. Ես փոքրուց սիրալ եմ գյուղը, եկալ եմ գյուղ, ապրում եմ գյուղում ու ամեն մի բերնել, հələ ես գյուղի մարդկանցից ավելի լավ եմ կատարում, քան գյուղացին։ Ոստանա, հավա, խոզա, դուշկայա, ինչքարում եք, բատարակ դնում, դիսոնում, մծծնում, դիծախում, կուճեր ծախում։ Ամուսինը տրակտորիստ է, աշխատում է Խաչենշին ընկերությունում։ Ինքը Էդիտան բնականաբար տանն է ու երեխաների խնամքով է զբաղվում։ Գյուղական Արորյան էլ վրադիր։ Ամուսնանալով գյուղում ամուսնու հետ միասին ձեռնամուխ են եղել տան վերակառուցմանը, զավակների համար ստեղծելով բարվոք կենցաղային պայմաններ։ Դա իհարկե հեշտ չի ստացվել, անկեղծանում է Էդիտան, բայց Փարք Աստծո կարողացել ենք։ Այսօր էլ աշխատում են ապրել, ինչպես ասում են, իրենք իրենց վրա հույս դնելով միայն։ Տունը մեր ուժերավը վերակա վերականգնալ ես ու ամուսինս։ Ինչ եկել է մեզ տուն, մեր ուժերով վերականգնալ ենք մինչև օրս վերականգնում ենք, թերություններ շտկում ենք, ամեն օր էլ նա շտկելի տեղ ունենք։ Երեխաները դպրոցն հաճախում, փոքրը սավերտանա, մեծս բժշկական ամնա սովորում, մնացածս տեղ են, դպրոցականը սա, բարի են գնում, դաշնամուր ալա մեծս գնալիս ավարտալա, փոքրերն էլ են հիմա բարի են գնում մշակում են տնամերձ հողամասը։ Կարմիր խաչի օգնությամբ նաև ջերմոցներ են հիմնել։ Սեփական կարիքները բավարարելուն զուգահեռ նաև վաճառում են բերքը։ Ստեփանակերտ տանելու կարիք չեն կունենում, ասում է Էդիտան։ Հարևան մտերիմի է հերիքում։ Լոբիա, կարտոշկայա, խամբարա, կանաչիա, կանաչեղի տարբեր տեսակները ապահովում ենք։ Հիմա կարմիր խաչը օգնություն է տվել։ Պարնիկները, ջերմոցները տիրալը քլի, սողանա, սամեթա, կանաչիա, ինչ չկա, ամելան նստա վաճառալելու։ Գյուղում են վաճառում։ Հարևա նահանգերա դիգիտ մավեր ուժե ծախամանք մոտիկանման ասում ու քեմի քանի վաղտ շիտ քշանամ ու քաղում։ Էդիտան զավակների երազանքներով է հիմա ապրում, հետևում է դասերին խմբակների տանում։ Ավագ դուստրերից մեկն ուզում է դիզայներ դառնալ, մյուսը մանկաբարձ, ավելի կրտսերները դեռ չեն կողմնորոշվում։ Ծնողական պարտք է պիտի կատարենք, ասում է զրուցակիցս։ Դժվարությունները մարդու համար են, չեն վախենում դրանցից, մենակ թե երկիրը խաղաղ լինի, որ կարողանանք նրանց նպատակներին հասցնել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։